Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero, urtero, aur baten ilusio berarekin. Egin nuen nire Antxeta erratia, euskaldunak garelako. lako. antxetadik Nafarrora. hau antxetatik Nafarroara da. Eguerdion, Euskal Irratietako eta Antxete entzule guztioi zer modu zaute ostirala da, eta horrek esan nahi du, bueno ba, ordu gutxi falta direla, asteburua iriz dadin, ordu batak jo berri dute, eta jarraian, antxetatik Nafarroara egingo dugu jauzi. Datorren ordua elkarrekin igaroko dugu, eta baita datorrena ere, izan ere, bueno, e, laster batean, eh, saioa bukatuta gero, koldo nagusiak, bueno, ba, ordubietatik, ordubi, eh, ordubiak eta marrak arte, inguru, bueno, ba, iparrorratza buletinerako iparrorratza egingo du, e, badakizu, e, bebidasoa eskualdeko azken orduko guztiak kontatuko dizkizue koldo nagusiak eta gero berriroren ni hemen izango naiz zuekin batera, eh? Janpe Garokaren erekin batera. Bueno, ba, eskualdeko kirol, e, kirol asteburuan, bueno, ba, dauden kirol itzorduen berri emateko gonbiatu gehiagorekin eta abar luze bat, baina momentuz hemen zentratuko gera, eh? hemen antxetan eta Nafarroaran, Nafarroan, izan ere antxetatik Nafarroara egingo dugu jauzi. Aurkezpenak eginak, ni Xavier Martinez nazue, eh. bueno, ba, gaurkoan zein gai jorratuko ditugu, urrengo hauek izango dira. Askotarikoak beti bezala. aurrekontuen proiektuan eragin nahi du EH Bilduk Navarra Sumak berriz zenbakien gainean negoziatu nahi du. Andia mendilerroan bultzatu nahi duten aldan eparke ekologikoaren proiektuaren aurka agertu dira gesalatz, lezaun eta deierri udalerrietako alkateak. Nafarroako nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluak hogeita bost urte bete berri ditu. Emakumeek nabarmenki beranduago eskatzen dute adikzioengatik laguntza. Tek ez du bosbagenen enplegu galera baztertu Euskararen murgilketaren inguruan ere hariko gara gaurko saioan zehar. bukatzeko memoria historikoare ere erreparatuko diogu errepresio frankistak iru mila bosteun eta zazpi hildako eragin zituen Nafarroan. Mila bederatzireun eta hogeita masei eta mila bederatzireun eta berrogeita sortzi artean. Kirola eta kultura ere izango mm, ditugu izpide hori e, guztia kontuan izanik eman diezaiogun hasiera gaurko saioari. dan Ola tua kasatu zure baina informazioarekin hasiko dugun gaurko saioa eta bueno ba Ane Lukin eta Gorka Urbizuren eh, Lisboa kantuarekin ekin diogu gaurko saioari aurrekontuen proiektuan eragin nahi du EH Bilduk Navarra sumak berriz zenbakien gainean negoziatu nahi du Nafarroak berreun eta milioi gehiago izango ditu datorren urterako eta talde guztiek begi honez ikusi dute gastu sabaiaren goratzea. Orain akordioak egiteko unea da lehenik gobernukideen artean zehazteko zenbat gastu ahalko gastatu ahalko duen departamentu bakoitzak ondoren oposizioko taldeekin adostu beharko ditu gobernuak ba e, bueno e, aurrekontuak bi aukera ditu EH Bildu eta Navarra Suma. Nafarrako gobernuak e, zehaztu e, ditu, zein izango den, datorren urterako gastu zabaia, zenbat gastatu ahal izango duen esekutiboak. Iaz, baino euneko sei gehiago izango da, berreun eta iruro gitalau milioi gehiago. E, orain gobernukideen arteko eztabaidak hasiko dira departamentu guztiek beren gastu proposamenak egingo dituzte gobernukide bakoitzak bere departamentuaren alde egingo duela dirudi gehien bat kontuan e, bueno, ba, gastatu ahal duen zenbatekoa handiagoa izango dela. Bueno, ba, geroa bai, kitxaropenez begiratzen dio negoziazioari, alduguk ere pozik hartu du, sabaiaren goratzea, baina ez da baidan, ez baidan, mai gainean jarriko e, dituenak azpimarratu ditu. Fiskalitatearen inguruko ausnarketa behar da alderdi morearen ustez. Bide beretik, jodu ezkerrak ere. Hortik aurrera, PSN-ek geroa baik eta alduguk lege proiektu adostuta Nafarroko parlamentuko gainerako taldekin negoziatu beharko dute gobernuak ez baitu gehiengorik bi aukera ditu, azken bi urteetan bezala, EH Bildu edo Navarra Suma. Bueno, ba, psn adostasuna eskatu du ulertezina litzateke kontrakoa Ramon alzorri zen iritziz. Azkenak, EH Bildurekin adostu zituen Maria Txibiteren gobernuak, eta badirudi, bueno, ba, aurten ere ala izan daitekeela. EH Bilduk eskua luzatu dio, baina lehen bait e, lehen nahi du hitz egiten hasi. Lege proiektuan ere eragiteko. Akordioa EH Bildurekin izan izango ote den galdetuta, gobernukidek ez dute aterik itxi nahi izan. Aldugu, EH Bilduren proposamenetik gertuago kokatu da, baina PSNek eta gero abaik ez dute Navarra Sumaren aukera baztertu. Eskuineko irukoak bere aldetik iazko diskurtsua zertxo bait aldatu du. Iaz, beto jarri zion EH Bilduri, aurten dio aurrekontu proiektua idatzita dagoenean ez prest izango direla, edukietan zentratuko direla. Hori, Bueno, bai, itxaropen gutxi ditu eskuinak. Ba, salatu denez, gobernuak EH Bildurekin duen itunak ezinezko egiten du negoziazio. Mendia Mendilerroan bultzatu nahi duten aldane parke eolikoaren proiektuaren aurka agertu dira Gesalatz Lezaun eta Deierri udalerrietako alkateak alegazioak aurkeztu dituzte Espainiako gobernuan proiektua ukatzea eskatzeko. Bueno, amairu aerosorgailu ezarri nahi ditu Green Capital Development enpresak handi, handina. E, bueno, ba, ez hori bakarrik noski errotetaraino heltzeko bideak, konexioak bi azpi estazio transformatzailearekin eta energia usteko goi tentsioko linea bat ere aurre ikusten du proiektuak. Balio ekologiko eta pai, e, paisajistiko handiko eremua da Urbasandia, parke naturalarekin ingurumen balioetatik e, gertu ezarriko dute eta proiektuak abeltzaintza eta nekazaritza eremu diren herrietan eragin sakona izango duela uste dute alkateek. Jarraian Mikel Etxebeste lezango lezango alkatea entzungo dugu. Bueno, ba, e, kriston proiektua ez, gainera gure ustez ez da orain bakarri kasaldu den proiektua, bai? Hone, gero atzetik beste proiektu batzu, beste e, parke, parke ditzatik, e, eh, oliko batzuk egarriko dituen proiektu baten hasiera dela uste du, bai? Oin, momentuz, em, hemen e, gure udalerrian lezonen amaika, amaika aerogeneradore joango ziren, proiektu horre dio denez, eta ondoko herrian, ba, lezonetik buga e, berreun edo, beste bi aerogeneradore. Zira amaika, bai, iturgoieneko konte joan, gezalazeko baiaran. Eta gero, e, eoliko bie oliko iristeko pistak hartuko zituen ere eh, deierriko lurrak erretzu herrian. Eta hori gutxi gora bera da, hori, ba, hori, lehenengo aerogenerado horiek, eta gero energia guzti hori ateratzeko, ba, e, tentsio altuko, e, ba, ba, hori, evakuazio, evakuazio sarea, bai? E, joango zela, e, gezalazeko beste herri batzutatik, e, orko jonera iritsi artez beste gauza asko, ez? Azkenean, e, ba, deliketaren, bai, inguru gibiruari egiten dion e, kaltea, bai, bai, zugarria da, ba, ingar diren pistak, hemen ditugun maldak kontutan izan da, ez da bakarrik pistak, pista horiek egiteko, egin e, endu behar diozun zatia, bai, e, gero, e, enda berroita martonako kamioiak ibili behar dira pista horietatik, eta, ba, pista oso handiak izan behar dira, eta gero eta malda gehiago egon da, ba, bizak e, eh, zabalagoak eta mendiari zati gehiago kendu behar diozu. Gero aerogeneradoreak berera haiek behar duten eh, ba, azalera guztia, bai, eta, eta gero, ba, karo, inguru aparte, gu e, herri abeltzain bat gara gehien bat, bai, eta orduan bez gure bizimodu duari, edo gure biztalen bizimodu kalte egiten dion proiektu bat, proiektu bat da, orduan, ba, ba horren horren aurka egin dugu, eta gero, pues, ba, lehen zain bezala, pues, e, eh, gaine uste dugulako, e, proiektu handiago baten hasiera izan daitekela. Beraz, pues, eh, hasiera e, gutxienez gelditzen lorten badu, ba, gero, zaiagoa izango da martxan jartea, eta horregatik aurkeztu ditu, pues, elegiteak, bai, bai, naturaren inguruan, pues, hemen adibidez gaude e, ugatzaren berreskuratze zonaldean, e, ba, putere pila bat ere badaude, eta pues hori e, ditugu e, alegazio horiek pues izan ez eh, ba hori e, biodibertsitate di, hondiko zonalde bat dela eta ez, dugula ikusten e, horrelako parte bat egiteko lekua denik ba momentuz orain e, bakarrik e, elegiteak aurkeztu ditugu zuzenean eraginda gauden e, udaletxak bai e, gezalat deierri eta gu lezaunek Gero, e, orain, hogeita bederatzi arte, irailaren hogeita bederatzi arte, e, beste elkarte, ba, izalkarteak balaude, gaztelkarteak, jubilatuak, e, ondoko herrietako, ondoko herrietako e, udaletxek ere, e, elegiteak aurkeztu ditazkete, eta, bueno, e, Madrilgo, ez dugu astu behar, e, Madrilgo e, fomentorekin ari garela jolasean edo borrokan, bai, ze berroita megabatiotik nola, berroita mar megabatiotik pasatzen denean, ez dago Nafarroako gobernuaren esku proiektu hau, ez zenean Madrid dator, orduan guk alegazioak ara aurkeztu ditugu, eta gero partikularrek eta elkartek ere aurkeztuko dituzte, eta horiek e, enpresara helduko dira, eta enpresak ikusi beharko du, e, aurrera jarraitu, eta alegazio horiek konpondu edo edo proiektua zuzendu alegazio horiek konponduz e, gauza nahiko zaila ikusten dudala eh, konpontea proposatzen dutena edo bestela eta espero duguna da ba, proiektua gugelitza Thank Proiektoren aurka elkartasunean ari dira gesalaz lezaun eta deierrin kaltetutako kontzejoetako ordezkariekin eta etxauriko eta holtza zendeako zinegotziekin bildu dira. Proiektu zabalagoa baten hasiera izan daitekela uste baitute. Espainiako Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioan aurkeztu dituzte elegiteak EPEA ez da amaitu e, horretatik tokiko erakundeei eta kolektiboei dei egin die irailaren hogeita bederatzia baino lehen alegazio, alegazioak egin ditzaten. Lezaungo bizilagunak urduri eta desados daude egin nahi den proiektuarekin eta horrela azaldu ziguten pasaren larun batean kaltetuak izango diren lurretara egin zuten mendibueltan. duela urte bat aurkeztu zuen enpresa batek eh, proiektu bat amairu aizerrota jarriko dituztela lezaun eta itugoien aldean, ez? Alde batetik baloratzen da asko, arraza pireneikoa, ardi latxa, desargertzeko arriskuan daudela eta beste batzu, ba, nolabait ere zaindu beharra dagoela eta bestetik ba, hainbeste gana duen eh, herri bati ba, kalte diote, ez? Eta, bueno, e, horretaz bizi da eh, jende asko lezaunen, eta e, bizi modu horrek herriei bizia ematen die, eta horrek e, jendea erakartzen du herrira, lanak erakartzen du. Hasieran, ba, ez duzu sinisten ez duzu zinezten eta beste norbaitek esan behar dizu. E, bai, egia dela, e, proiektu hau e, aurkeztu da eta multinazional bada eta hauek e, egin nahi dutena hemen ba, e, sekulako txikizioa da, ez? E, hasieran ere saltzen dizutenean e, energia berdea, ba esaten nuen, bueno, ba berdea da, ez? Eta bueno, gure mendian dago, baina bueno, berdea da, baina bueno, konturatu gara ez dela inolaz ere berdea, ez? Nafarroko nekazal produkzio ekologikoaren kontseioak hogeita bost urte bete berri ditu noaingo zentzumenen parkean ospatuko du kontseioak urte hurrena iraiako azken asteburuan. Nafarroko elikagai ekologikoen urte hurrena da eta ekitaldi ugariz beteriko asteburua ospatuko dute noaingo zentzumenen parkean. Asteburu horretan gainera Nafarroko seigarren azoka ekologikoa ospatuko da bertan. Hala ipatutako elikagai ekologikoen merkatuaz gain, eremu ekogastronomiko bat, arraza autoktonoen abeltzaintza erakusketa, emanaldiak, animazio musikala, itzaldiak, tailerrak zozketak eta aurrentzako gunea izango dira. Itzordua iraiaren hogeita lauan, ostiralean, bost erdietan hasiko da, larun batean goizez eta arratsaldez jarraituko du eta igande goizean amaituko da. Aurten hogeita bost urte beteko dira ingurumenarekin kontzientziatutako nekazari eta beltzain talde txiki batek Nafarrako nekazal produkzio ekologikoaren kontseioa eratu zuenetik. Erakunde honek Nafarrako kontroleko autoritate bakarraren funtzioak betetzen ditu Nafarrako ekoizpen ekologikoa kontrolatu, ziurtatu eta sustatzeko iraiaren hogeita lau, hogeita bost eta hogeita zeian noengo zentzumen parkean, hau da, gaur dikasita e, e, igandera bitarte, zentzuen parkean bueno, ba, Nafarrako gizartearekiko topagune izan nahi duen edapen garrantzitsu batekin ospatuko du erakundeak data hau Mila bederatzireun eta laurogita amaseian zazpireun hektaria zituen pertsona talde txiki hori, zazpireun eta berrogita bat operadore bihurtu da gaur egun. Nafarroan, ekoizpen ekologikorako, irurogi mila hektarea baino gehiagorekin eta bosteun elikagai ziurtaturekin. Jarraian, miren otxotorena entzungo dugu. Nafarroko nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluko lehen dakaria. Obeago gaude, gehiago gaudelako, eta, bueno, e, ikusten da sektoretik e, apostu bat egiten dela nekazaritza ekologikoan eredu hontan lan egiteko, eta baita konsumo aldetikan e, go, gora dijoala eskaera ba, oita bos urte pasa dena, bueno, ba, alde batetik eskertzea bidea zirtutenei, eta poliki-poliki pues, egin degun, egin den sensibilizazio e, lana, ez? E, bai ekoizien artean, eta baita e, konsumon artean. Eta gero bestetik bueno, egin den zertifikazioa ziurtatzen dula e, bueno, gure gure sistema balioan jartzen duna, ez? Eta benetazko nekazaritza ekologiko bat dana ziurtatzen duna. Gure defentsa da eh, bai, nekazaritza ekologikoa eh, bertakoa eta bertan ekoiztekoa, ere bai, e, konsumitzekoa. Eta orain aurrera begira, zeintzuk dira erronka nagusiak? Erronka nagusia izan barko zan, bertako elikadura sistemak eraikitzea, hemengo gizarteari elikatzeko forma osasuntxo batean eta aldi berean e, planeta edo lurra e, zaintzea, biodiversitatea zaintzea. Eta gero eta ekoizle gehiago egotea herrietan landa bizi bat eukitzeko. Ba, erronka honetan, bueno, e, Nafar gobernua eta udalak eta Europa mailan eta hori badirudi e, apostua nekazaritza ekologiko dijoala, baina behar da bidea hori egiten. Behar dugu laguntza, e, bai ekologikoan dagoen jendeari laguntzeko jarraitzen nekazaritza ekologikotik e, bizitzen, eta baita ere e, nekazaritza konbentzionala daudenei laguntzen transizio agroekologiko hori egiten, ez? E, aldaketa hori nola man behar den ta hori e, pues, bueno, lagundu behar da. Bai. Bueno, e, egingo deguna da, hogeita laba gulta bosta hogeita zeian, naineko zentuen barkean, ospatuko dugu e, hogeita bost urte urrena, eta Nafarra ekologitako zeigarren feria. Hor egongo da, hostira larra azita, e, egan guerdean bitartez, e, egingo dugu produkto ekologikoen feria, eta baita ere egongo dira aktibitate pila bat, ez? Egongo dira e, eh, animoren autoktonen esposizioa, egongo dira itzaldiak, egongo dira ekoplanak, egongo dira ere e, taberna ekologikoa eta hainbat eta hainbat eh, ekintzak egongo dira, bueno, e, publiko guztiari zuzendutakoa, ez? Eta nahi, dugu izan jai hau ospatzea eta elkartzea e, bueno, ogizatzea ezagutzea e, zer den ekazaritza ekologikoa eta topaketa moduko bat, ez? Elkartzea eta, bueno, ospatzea goita bosurte eman degula nekazaritza ekologikoaren alde eta jarraitu nahi degula bide ontatikan. gaia zaldatuko dugu izan ere emakumeek nabarmenki beranduago eskatzen dute adikzioengatik laguntza. Adikzioekin arazoa duten lareun eta sortzi pertsona lagundu ditu azken urtean, Gizakia helburu fundazioak eh, konfinamendua bitartean tratamendua jasotzen jarraitu zuten arren beheragindu egin du hartatutakoen kopuruak. Gizonezkoa eta hogeita emeretzi urtekoa hori da gizakia helburu fundazioaren profil nagusia amarretatik zortzi dira gizonezkoak eta bi emakumezkoak. Baina, kasu bereizita aztertu behar direlako kasuak. Ba, e, emakumezkoen batazbesteko adina ia berrogeita urtekoa da, nabarmenki beranduago, jotzen dute laguntza eskatzera, eta horrek, bueno, zaurgarriago egiten ditu. Kokainarekin arazoa dutelako jotzen dute gizonezkoek fundaziora, eta emakumezkoek alkohola dutelako adikzio. Baina honetan ere nabardura bi egin behar dira. Batetik arazo batengatik jotzen dute laguntza eskatzera, baina behin haien egoera aztertuta adikzio gehiago azaltzen dira. Bestalde, genero ikuspegia txertatuz fundazioko kideek atzeman dute batikzio etxekoiakoak e, dituztela emakumezgoak. Sustantziak legalak izan ohi dira. Esaterako emakumezkoen kasuan, alkolarekin batera psikofarmakoak e, ageri dira gehienetan. Adikzioen bilakaerari egokitzen saiatzen ari dira fundazioan ala azken urteetan jokoa gero eta gorago agertzen ari da. Normalean online jokoekin hasten da adikzioa, baina joko aretotara jauzi egitean iristen dira arazo handienak. Aipatutako egoeretatik irteten eh, laguntzeko bi baliabide eskaintzen ditu fundazioa. Komunitate teraupe, terapeutikoa, Lizarran eta Aldatu Arreta Zentroa Iruña. Nafarroako gobernuarekin lau urtero hitzarmena sinatzen dute. Eta hori da diru iturri nagusiena, baina ekonomiaren bilakaera egokitzea nahi dute eta hori eskatzeko negoziazioak abiatuko dituzte aurki. Ugetek ez du Volkswagenen enplegu galera baztertu, lantegian gehiengoa duen sindikatuak lasaitasuna eskatu du industria arduraduna den Lorenzo Riosen esanetan bermatuta dago landabenen kotxe elektrikoa ekoitziko dela. Baina moldaketa teknologikoak aldaketak eragingo ditu, enpleguaren euneko hogeita marra galdu daiteke. Landabengo Volkswagen edo martoreleko zehat, non ekoitziko dira autoelektrikoak azken egunetako zalantza nagusienetakoa da hori. Bueno, ba, uda eran, multinazionalak baieztatu zuen Nafarroako plantan kotxe elektriko txiki bat ekoiztuko zela Volkswagenek, gasolinazko ibilgailuetatik elektrikoetarako trantsizioa azkartu nahi du eta 2000 hogeita marrerako aurreikusia zuena datozen hiru urteetan egin nahi du. Albistea pozgarria izan zen bere unean, baina laster iritsi dira kezkak. Joan deen astean, Volkswagengo enpresa batzordeko presidenteak azaldu zuenez, multinazionalak Nafarrako aurreikusiak dituen ekoizpen zifrak oso basuak dira, eta horrek enplegu galera handia suposatuko du landabengo lantokian. UGT sindikatuak lantegian gehiengoa duen sindikatuak ordea balasaitasuna eskatu du industria arduraduna den, arduna, arduraduna den e, Lorenzo Riosen esanetan bermatuta dago landaben kotxe elektrikoa ekoitziko dela. Baina 2008an eta 2008an moldak eta teknologikoa egin beharko du lantokiak horretarako eta horrek aldaketak eragingo ditu. Moldaketak teknologikoa egin bitartean enplegu galera egongo da azaldu du UGTko arduradunak bosteun lanpostutik gorakoa. Ondoren, ekoizpen zifrek markatuko dute enpleguaren berreskurapena dagoen ala ez. Kotxe elektriko bat sortzeak egungo ibilgailuak ekoiztea baino lan gutxiago dakar eta ondorioz enpleguaren euneko hogeita mar galdu daitekera ere azaldu dute eu UGTko kidek. Horri aurre egiteko lan zama handia izatea espero dute sindikatuetatik. Moldaketa egin eta gero baliteke enplegua berriz berreskuratzea, naiz eta momentu txarrak ere izango direla aitortu duen Lorenzo Riosek fedean du, bueno ba, itxaropena sindikatuak. E, eta bitartean, ohartarazi du martorelen e, albisteak onak badira, bueno ba, postuko dela UGT sindikatua. Testeu inguru berdinetik es, e, Espainiakotik hitz du Nafarroko gobernuak. Enpresak etorkizun itxaropentsua duela ziurtatu du Javier Ramirez, presidente ordeak eta esekutiboak pribatuan eta publikoki egindako lana goraipatu du. Datorren astean, Volkswageneko zuzendaritzarekin eta Espainiako gobernuarekin bilduko da gobernua gaia lantzeko. esan dugu Euskararen murgilketaren inguruan ere arituko ginela eta hartaragoaz Euskal Herrian Euskarazko murgiltze ereduan ikasten duten ikasleen erdiek baino gehiagok eta goranzko joera erakusten dute matrikulazio datuek. Eh? Hala ere aldeak daude herri alde batetik bestera Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian gutxiengo batek eh, jotzen du Euskarazko ezkuntzara. Eskola izan daiteke aterpe bat Eusk zat, sarbidea arnazunea edo zenbaitetan baita larrialdiko oksigeno botila ere. Izan daiteke edo ez, zenbait eskolak ez dute funtzio hori betetzen eta egungo egoera diglosikoa betikotzen edo are e, indartzen dute. Euskal Herrian zatiketa administratiboaren ondorio ziru hezkuntza sistema daude indarrean eta eredu linguistikoei dagokionez alde handiak sortzen ditu horrek lurralde batzuen eta besteen artean hala ere, denetan indarrean da murgiltzea de eredua ego Euskal Herrian, Euskara irakast hezkuntzan irakasen hezkuntzantzat, bueno ba, duen hizkuntza eredua alegia. Zazpi herrialdetako datuak eh, bere osoan hartuta Euskarazko murgiltze eredua nagusi da. Ikasleen erdiak baino gehiago matrikulatuta daude Euskara irakaskuntza, bueno, irakatz izkuntza duen eredu batean e, iparraldeko eskola publikoetako euskarazko esperimentazioan, baita ikastolen sarean, hegoaldeko de eredu publikoan, bueno, e, hiru horiek batzen dituen e, sarean, ez? Lupa lurralde lurraldekako datuetan jarrita ordea, oso bestelako errealitateak atzeman daitezke Gipuzkoan, txate baterako euskaraz ikasten duten ikasleek, bueno, ba, euneko laurogeita zazpia da inguru, Nafarroan berriz euneko gita laua talapurdin euneko seiaren bueltan da. Aldakorra da egoera, eremu bakoitzeko errealitate soziologiko, demografiko eta politikoaren arabera noski. Hainbat faktorek eragiten dituzte desorekak hiriburu eta herri handienetako datuek adibidez argazki orokorra baldintzatzen dute ikasle gehienek biltzen baitituzte. Ikasketa maila da beste aldagai nagusitako bat, aurrak eskolatzeko tenorean. Gero eta guraso gehiagok jotzen dute euskarazko ereduetara, baina mailetan gora egina hala apaldu egiten da portzentaje hori. Faktore nagusia, baina politikoa da, nabardura nabardura murgiltze eredua nagusi da euskara ofiziala den lurraldetan, araban bizkaian gipuzkoan eta nafarrako mendialdeko udalerri askotan, gainerako eremuetan minoritarioa minoritario da oraindik ere. Txikienak dira Euskaldunenak, Eusko Jarlaritzako Euskuntza Saiak emainiko matrikulazio datuen arabera, dereduak ereduak du indar handiena. Ziklo horretarako ikasleek, eh, ikasleen euneko laurogita birentzat Euskara da ikas hizkuntza. Datuok herrialdeka aztertuta murgiltze ereduak gipuzkoan du indargunen nagusia ikasleia guztiak biltzen ditu aurre hezkuntzan, euneko laurogita amabi kakotx berrogita amalaua lehen zikloan eta euneko berrogita, amabost e, kakotx hogeita amabi garrenean, lehen ezkuntzan kopurua antzekoa da. Lauro gita amabi kakotx, bueno, iruko, derrigorrezko bigarren ezkuntzan ere, euneko lauro gita bederatzekoa, baina apaltzen joaten da batxi ergoan, euneko iruro gita amaseilean. Bueno, antzeko egoera da bizkaian, araban ere nagusi da de eredua, maia guztieta, maia maitzak apalagoak dira, euneko e, eh, iruro gita lau kakotx hogeita amaseia biltzen du, Nafarroan de ereduko ikasleko purua, ba, nabarmen txikiagoa izanagatik antzeko bilakaera erakusten dute hezkuntza departamentuaren aurtengo datuek ehuneko eh, bibarkatu bi mila hogeita bat bina hogeita bi esko, eskolatutako hiru urteko umen artean de ereduko ikastetxe batean izena emandakoak dira irutik bat. Aur hezkuntza ziklo osoa aintzat hartuta ehuneko hogeita sortzikoa da ehunekoa ehuneko hogeita sei balen hezkuntzan eta parekoa DBHen eta batxilergoan. Thank eta bukatzeko errepresio frankistak iru mila bosteun eta zazpi hilako eragin zituen Nafarroan mila bederatzireun eta hogeita masei eta mila bederatzireun eta berrogeita sortzi artean Nupeko Nafarroako oroimen historikoari buruzko funtsu dokumentala taldeak egin du ikerketa Nupeko Nafarroako memoria historikoaren funtsu dokumentalak ikerketa egin du esan bezala mila bederatzireun eta hogeita masiko gerran eta frankismoaren hasieran bueno, berrogeita sortzi bitarte Nafarroan izandako errepresioaren ondorioz hildakoen inguruan eta tarte horretan errepresio frankistak, ba, Nafarroan gutxienez, irumila bosteun eta zazpi hildako eh, eragin zituela, ondorio estatu dute. Mila bederatzireun eta berrogeita sei eta mila bederatzireun eta berrogeita sortzi bitartean Nafarroan izandako errepresio frankistari buruzko zifrak eguneratu ditu txostenak, lehendik egindako beste ikerketa batzuen berrikuspen batetik abiatuta egin dutelana hildakoen inguruko hainbat datu ere jaso dituzte txostenean eta haien datuak kontsultatzeko modua ere jarri dute. Datu basean erregistratuta dauden iru bosteun eta zazpi biktimen artean agertzen dira Nafarroan bizi zirenak eta Nafarroan hil zituztenak azpi kategorietan ere banatu dituzte hilketak nola gertatu ziren aintzat hartuta. Hilketak 2000 bederat zireun eta hogeita malauan izan ziren. Preso zeudela hildakoak laureun eta berrogeita sortzi eta beste teisteun guru errepresibo batzuen hildakoak. Eunda hogeita bost. Bueno, ba, hildakoen militantzia politikoa edo sindikala zein zen ere ikus daiteke. kiroletan zentratuko gara, asteburuan osasunak Mallorcaren etxean jogatuko du igandean ordubietan, bietan. Bueno, ba, balear irletara bidaiatuko du osasunak garaipen berri bat zen bila, eh? denboraldi aparta, denboraldi hasiera aparta. Egiten ari da jago ba arrasateren taldea, eta Mallorcaren aurka, bueno, ba, denboraldi hasiera onori hori berretxi nahiko du. Osasunaren emakumezkoen taldeak pasaden asteburuan atxeten hartu zuen, baina asteburu honetan ligako hirugarren jardunaldiari ekingo dio momentuz, kakun mainzek zuzentzen duen taldeak ez du porrotaren zapore mingotxa ezagutzen eta horrela jarraitzen, bueno, horrela izaten jarraituko jarraitu nahiko dute noski e, asteburu honetan etxetik kanpo jokatuko du talde gorritxoak gizonezkoen antzera bueno prade aurka ariko dira asteburu honetan e, emakumezkoen taldeak e, igandean bosterdietan dietan Guillermo Pereira argentinarrak tudelanoko zaleak lasaitu ditu taldea gaizki hasi delako lehen federazio mailako baligan. Kirol zuzendaria klubeko profil sozialetan hitz egin du Javier Olaizolak zuzentzen duen taldeak lau partia galdu ondoren. Tudelanoko Kirol zuzendariak eta Guillermo Pereira argentinarra jabetako batek aurrera egin nahi izan dute, bueno ba, adierazpenetan eta Tudelanoko zalen ba, buruan dagoen ziurgabetasuna argitu nahi izan du izan ere, euren taldeak ezin izan du punturik lortu jokatu dituen lau neurketetan. Naiz eta irudi bikaina utzi Santanderreko razin eta deportibo dela kuruñaren aurka, bueno, e, bigarren mailara igotzeko e, bi autagaietako autagaien aurka, Bueno, ba, Javier Olaizolak zuzentzen duen taldeak ezin izan zuen punturik lortu azken bi kompromisoetan, ez Sociedad Deportiva Logroñesen aurka eta ez Zamoraren aurka. Ondorioz, multzeko azken postua zegoit egoteaz gain, bueno, ba, Selkapero orokorreko e, azken postuan ere badago. Eh, tudelano. Lanak ditu Donostiako entrenatzaileak Javier Olaizolak egorari buelta emateko eta hori konpontzeko lehen aukera ostiralonetan gaur bertan izango du San Sebastián de los Reyes bueno ba, San Seren aurka jokatuko duten neurketan. Eh? Seigarren zelkatua zazpi punturekin horietako batek etxera, a, e, etxetik atera dituen arren. Eh? Bueno, ba, bien bitartean Guillermo Pereira izan da taldea diseinatu duen alderdietako bat, urratxera atera dena, izan ere dena gogoratu behar da, ba, lehiak eta hasi baino ez dela egin, eta Riberok hobetzeko, bueno, River hartarrak, bueno, ba, hobetzeko tarte handia dutela mailari eusteko, eta helburu nagusi hori ezarri dute ikasturte berri honetarako, maila mantentzea. Kirolekin bukatzeko eskubaloian Sazierra Sobaligan lehen garaipena eskuratzeko oso izaia izango den neurketa jokatuko du anaitasunak larun batean Bueno ba, zazpietan, fracking sen aurka lehiatuko da Granoyers aldean esan dudan bezala oraindik ez du garaipenik ez punturik batu talde iruindarrak jokatu dituen bi neurketa, eh, neurketetan hain zuzen ere ba, gol batengatik engaldu eh, du eta azken unean. Erronka zaila izango da, baina zailagoak ere egin ditu anaitasunak. Emakumezkoen zilarrezko ligan, elbeti anaitasunak San Adrian eskubaloi taldearen aurka jokatuko du, txetik kanpo, ere gurpea beti ona kamargoren aurka hariko da eta lagunak Castro Urdialesen kantxan jokatuko du. Quisiera hablar contigo, poder contarte Sujetar tu mano, juntar nuestras frentes. Quisiera hablar contigo, abrirte mi mente, que encontrases las piezas de este puzzle nada de nada. bezala kultura tarteari dagokionez Maia Muruagarekin e, bueno, Maia Muruagaren e, kultura tartean murgilduko gara gaurkoan Xavier Lete handiaren inguruan ariko da eh? Xavier Lete aberriaren poeta kantaria liburua argitaratu du Alex Gurrutxagak plazaratu duen liburuaz bueno, ba, mintzatuko gara orain zuegin aurrera Maia Muruaga fanfarre Olerkariak noiz baitiri goratzarre Emek idukitxaroz biztu garailarre Uda berri lamiek larre hon batzarre Uda berri lamiek larre gaur eh, Xavier Leteren poesia eta pentsamendu poetikoa ezagutzeko parada eskaintzen duen liburu bat izango goizpide. Hain zuzen ere, Alex Gurrutxagak idatzi duen Xavier Lete aberriaren poeta kantaria izeneko liburu. Ba, Alex Gurrutxaga dugu gurekin, kaixo arratsaldean. Kaixo arratsaldean maia. E, esan dugu Xavier eh, Letetaz idatzi duzula saiakera aipatuko duguna orain, baina aipatuko dugu ere aurretik tesi bat egin zenuela, ez? Xavier Leteri buruz. Ba, jala da. Dozen erdi bat urteko lana izan zen, hor 2008aren bueltan hasi, ba, sei urte luzeko lana ez noski horretara bakarrik, ze, ba, normalean tesiarekin ari denak beste amaika gauza ere egiten ditu, baina bai, doktore tesi bat, e, gai nire ustez, ba, interesgarria zenaren inguruan, lete nobrak eta bere peripezia horiek, eta behin tesia bukatuta, ba, gogoa zerbait mm, divulgazio eremuan egiteko eta ba, adituen esparrua ez den horretan, ba, jende, akaleko ba, jendearen zat, derrigor literaturan aditua ez denaren zat, edo kantagintzan aditua ez denaren zat, ba, zerbait irensgarriagoa egiteko. Eta gogo horri erantzunez sortu zen liburua, alberdaniakoak animatu ziren egin zidaten konbita, eta erronkari helduta ba, horrela sortu da, aberriaren poeta kantaria liburu Liburu hori esango dugu kronologikoki Xavier Leteren obran barrena bidai bat proposatzen diguzula eta Xavier Letere bere kontestuan ulertzeko aukera ere ematen diguzu. Bai, zer gertatzen da? Leteri buruz, <clears throat> nik esaten dut maiz eta pentsatzen dut, leteri buruz denok dakigula, Euskaldun guztio dakigula zerbait batzuk, ba, igual kantan diren, kantaldiren batean izan ziren noizbait, beste batzuk irakurri diote poemaren bat, egongo da, ba, leteren anekdotaren bat gogoratzen duenik, edo gogoratuko du politika egintzen nola ibili zen. Zan nahi dut, denok zerbait, eta horrek erakusten du, lete ba, oso figura ezaguna zela, eta gauza, gauza asko egin zituena. Eta nik pixkat, jende hori daukat buruan, ez? E, ba, liburu egazten nuen, esaten nuen, bueno, lete ezagutzen dugu, baina egin dezagun datze bat bere obrara eta bere figurara. Eta orduan nahi nuen pixkat ikuspegi, ba, alik eta osoena eman horrek badu bere arriskua noski. Ba, gai batzuetan behar bada gehiago oso sakondu behar duzu, edo sakondu beharko zenuke, eta igual ez duzu egiten. Baina bintzat ikuspegi oso hori eman nahi nuen. Eta horregatik pixka dago antolatuta kronologikoki, hasi urogeiko markadatik, eta ba, bila da marrean hiltzen arte, eta errepasatzen ditut, ba, esango nuke, bere lan hildoen eta bizitzako ba, ibilbideko puntu nagusiak. Bereziki sartu ditut elementu biografikoak, noski, gero daude poesiaren eta kantagintzaren gauza jakina eta baita ere nire ustez ezinbestekoa baita lete ulertzeko baita testu inguruari dagozkionak ere adibide oso simple bat jartzeko ari baldin bagara 60 eta 70ko hamarkadaz ba ari gara leteren nolabait gaztaroaz orduan hori buru zerbait kontatu dut garai hortako poemak eta kantua komentatu ditut baita batzuk ba sakonago edo konkretuago beste batzuk gainetik Eta baita ere, nire guztaz, dena, testu inguruari buruz ere zerbait esan, zer bere alatortzen zaigu burura, aesto ba, kamairu, zazpiri bai, eta gara hartan izan ziren beste hainbat mugimendu, eta testu inguru horretan kokatu nahi izan dut baita lete garaian, ba, garaiko mugimenduetan, noski. Mhm. Elementu guzi horiek beraz eh, batu dituzu, elkartu dituzu, Xavier Lete bere osotasunean eh, ba, deskubritu dezagun, nola deskubrituko zenukezuk, eh, Xavier Lete, nortzen? Hmm, ez, da, ez da erraza erantzuten, ze nik esango nuke lete zerbaitek definitzen badu dela, hain erraz definitu ezin den pertsona dela. Ze esango banu, ba, lete poeta zen, bale, ba, egia da igual, baina egia partziala. Norbaitek esango dit, ba, ni kantari ikusi nuen, klaro, ba, ba, orduan kantaria zen. Bueno, kantaria zen, baina ez kantaria bakarrik, ze tozen erdi bat poema liburu bere gatu zituen bueno, ba, eta kantaria zen. Bai, baina prentsako testu mordo bat idatzi zuen, eta saiakera mordo bat, bai, nagusik euskaraz, baita gaztelaniaz ere, zeinetan lantzen duen, kultura, produkzio kulturala, antzerkia, musika, politika gintza, politika internazionala, ah, bueno, orduan pentsalaria ere bazen. Eta horrela nik uste, bueno, politika, ez? Horrela jarri daiteke beste hainbat elementu sartuz. Eta nik esan nuke hori dela hain zuzen leteren marka nagusia. Ezin dela zapata kaja batean sartu eta esan, bale, ba hemen txe, kaja honetan txe daukagu xabierlete. Uste dut, despiezatu egin merko genukela, kasik, kasik, eta sartu ba, hainbat zapata kajatan. Hori da nire ustez bere marka. Eta horretan dago, ba, bere obraren aberastasun hondietakoa. Ba, esango dugu, Albert Dania argitaletxarekin, eh, dagoeneko eh, salgai dela plazaratu zuen saiakera edarra sabirlete, aberriaren poeta kantaria. izenburuari buruz ez izu galdetu, aberriaren poeta kantaria zergatik? Ba, hasiko naiz parte erraza izan daitekenetik, poeta kantaria, ja, aspaldi jarri zioten izen hori, irurogei iruita marreko marka dan, bereala, bereala, bereala nabarmendu zen lete, ba, bere letrak ez zirelako protesta kantuetan ohikoak ziren modukoak, ba, zuen gauzak esateko beste modu bat, Bernardo Atxagari irakurri nion, adibidez, leteren gauzak esateko kantuetan zeukan gauzak esateko moduekin harrituta gelitu zirela bere garaian, ez? Orduan, poeta kantari, ja, orduan bazen poeta kantaria, eta gero bizi guztian izan zen, nik uste dut, bi alderdi horiek zituela, poeta eta kantari nagusik, beste gauza batzuk ere bai, baina bi gauza, bi alderdi horiek beti landu zituen. Eta berriarena, <clears throat> esango nuke, bi zentzutan jarri nahi nuen, ez dakit sumatuko den edoz, baina nik bi zentzutan jarri nahi nuen. Alde batetik, aberriaren gaiak betik eskatu zuelako, eta ikusten da hasierako liburu eta kantuetatik, ja iruroik garren, iruroiko amarkadatik hasita ikusten da aberriarekiko, eta noski Euskal Herria zain naiz, kezka zuela eta interesa zuela, eta beti azken poema liburura arte, eta azken poesia errezitaldira arte, mantendu zuen aberriarekiko kezka. Pentsa, 2008 an hil baino urte bete lehenago, oraindik ere aberriari buruz gauzak esaten jarraitzen du. Mende erdi batean, hori izan zen bere gai importante bat. Hori gai bezala, eta esango nuke, ja usaldi apikin bagia horekin, esango nuke, lete izan zela Euskal Herriarekin oso harreman estua lortu zuen poeta kantari bat. Batzutan pentsatzen dut, nahi edo nahi ez, lete pixkat denona dela, baita eztabaidatzen dugunean ere, berarekin eztabaidatzen dugunean ere, oihu egiten dugun digunean edo goxo aritzen denean, berekin konforme gaudenean edo guztiz desados gaudenean, iruditzen zait lortu zuela benetan Euskal Herriarekin komunikatzea. Eta orduan, esan gurke, bai ez, badela aberri honen gure denon, gutxiago edo gehiago denon poeta kantari bat. Bazken ba, hitz hauekin geratzen gara, Ales Gurrutxaga, eskerrik asko eta plazer bat izan da zurekin hitz egitea. Eskerrik asko zuei. Poesia beti hartu izan dugu jendearen handigurrun dagoen bitxikeria bat bezala, ez? Mm. Estetika bat, edo, bueno, literatura zaleen e, modu bat irazteko eta mintzatzeko, eta, bueno, kulturatxo bat esaten dena, baino azken finean poesia zer da. Poesia izango litzateke hitzen bitartez, e, guk bizitu dugun bizitza, e, erraitea, kontatzea, bai pentsamentuak, sentimenduak, eta urradurak eta zauriak eta denak. esirik gabea Nafarroa arra Tasun osoa Naiaren eta ezinaren Urrukatoki ekaitzez eta egia gu baitz betea noiare kantuarekin gure saioaren amaierara iritsi gara. Hau izan da guztia gaurkoz, segituan berriro ere zuekin izango naiz. Kantu, bueno, batekin ez, eh, kantu batekin utziko zaituztet, jarraian koldo nausia, lankideak, eh, buletin gitzako iparrorratza saioa egingo du eta esan bezala, eh? E, eta marretatik aurrera, janpierrarokaren erekin batera kiroletik saioa egiteko prest izango nauzue berriro ere. de eskualdeko kirolaren txokoa indarrak hartu eta segituan berriro zurekin zuekin nauzue. Beraz, laster arte. Me gustaría tener un perro y ponerle nombre de rey. Pero no sé qué vida podría ofrecerle, porque no sé qué vida tendré. Me perdí las vacaciones y el verano también. Y siendo realistas, mucho me temo que no será la última vez.